Ez hainbeste, eh, gehiago, eh, uste dut gehiago lehen eh, atzerapen uh, perturbatu nau uh, pixka bat gehiago, ziren eta bon, uh, astean zehar pixka bat presioa goititzen da, pixkanaka, pixkanaka, ongi entrenatzen gira, eta gero, eta gero, uh, ara, azken egunean, ostiradean, uh, egunean zehar ere presioa goititzen da, konzentrazioa goititzen da, eta gara, Nintakoak egiten nituen eta katakoak eh, finita gero, eh, jakin uh, dut ez dino Beraz, eh, hor, uh, pixka bat, dena, dena behititzen da eta ez da egas, biara konzentrazioa egin, naiz eta uh, burua da, familian egin zira, bon, berdin bauzu zerbait egitea, bon, ala. Uh, uste, uste dut hor, bigarren bigarren atzerapenarekin, pixka bat eh, berriz egiten duzu zure hastea, xeri uski, entrenatuz, eta ba, kinea joaite, joanez, eta la, presua goititzen da, pixkanaka naka, pixka hori no, eta hostilarean eh, berriz eh, konzentrazio komplet, kompleta batekin etorriko gira biak. Uh, justuki uh, eh, ez eta suna zen, eh, nagusia trinketean. Uh, zaituzte horrek adibidez uh, elduden orzilareko hona ez eta goxo egin duen hasteuntan, beraz trinketa egokia izanen da, baina horrek gana idu lehak horri zaiten aldela, piskat, uh, kezkatzen zaituzte trinketaren estatuak? Ez bat ere, uh, ni partan ere ikusi dut, uh, asterten entrenatu bida han, uh, eta... Ia eh, da, uh, eh, trinkitea oso ongi eh, zen, uh, etzen bateri trenpa, zen bateri mutia, beraz, uh, ez dut, uh, ez dut keskarik uh, uh, eldu den partida zat uh, diukatuko da, eta nahiz eta uh, uh, denbora kambiatzen bada, uste dut, hor uh, atxiki dutela uh, bat hor uh, berotzeko, eta eta diukatuko da oso ongi. Gero, gero, uh, partida bat dukatzeko bustia denez, hor kezka bat da, ziren eta kolpatzen alzira, eh, ez bakarrik jokoan, bain, ez bakarrik jokoaren zat, baina uh, gure fisikaren zat, uh, berauna usten alduzu, edo edo ditu disur hori uh, uh, ez da, ez da jokatzea horako balditzetan. Azteko finalerdia aste batez eh, gibelatzeak badu ondorio bat ere, eh, da eh, be, badakigu finalista, beste finalista norden, peiola jaldi zanen da, berak bi aste pausa ditu finalaintzin, zuek aldiz, zu edo bisintxo izan eta ere, aste bat bakarrik izanen duzue finalaintzin. Ba, gero, uh, ba, gero, entrenatuak gila, eh, normalki, eta problemaik, bi partida jokatzeko, aste bat, e, aste bat e, e, udan jokatzen ditugu eh, bi edo hiru partida astean, beraz ba, badugu hitura. Gero, eh, eh, idabaztiko duena, ezpada kolbatua ez eskutik edo ez gorkutzetik, usirut ez da gauza bakarrik aste batuk aitea. Biaramunian hor da, biaramunean badal larun bat gandea pausateko biskat, eta gero prestakuntza polit bat egitea eh, beste hastean, haste eh, lehenan, haste artean, haste eh, erkenean, biskabat jokatzea modern trinketean um, um, uh, ah, ikusteko biskabat trinketea, biskabat berezia baita berinezko paretarekin, baina ez dut uste gauza dela, egi, eta finalean izan ondena edo bisentxo edoni, uh, ukanen du erit erdi finalaren uh, erdi finala bat irabazten duzurik, bauzu konfiantza bat, eta eta ez duzu galtzen konfiantza hori uh, batean. Ka kasik nahiago duzu, Ordean, kasik nahiago duzu uh, bat berantako izaitia? Kasik, ez nahiago, zene eta uh, bi aste duzulaik, uh, bat duzu haste bat ere ongi pausatzeko eta diusia berriz egiteko, Dependitzen du, batzutan gauza hona da, batzutan gauza Eh, gauza, gauza txarra. Uh, uste dut, erdi finala, uh, erdi finalaren, uh, erdi finalaren, um, uh, nuna pastuko den erdi finala, berak jokatzen du uh, elduden zat. Uh, erdi finala ona egiten baduzu eta ez pasira kolpatzen fisikoki, uste dut, uh, ez dut txarra bakarrik aste bat okaitea. Gero kolpatzen bazira eskuan edo edo beste nogun bait eh, gokutzen, hor, eh, ez da biziki ondizen, eta behar duzu eh, fizika errikuperatu, eta gainera entrenatu, eraz hori ez da errez. Ba, zaurituak bali mazirezte, gibelatzen alda finala ala ere? Ehm, bai, baina ba, bada zauritua eta zauritua, bada zauritua oso zauritua zireladeik eta ez baduzu beste beste giberatzeko uh, gero eh, izaiten azira pixka bat zauritua, eh, minbera ukan eskuan, edo minbera ez dakinik eh, iztegan, edo hola, ez duzu giberatzen ahal min tipi bat duzulaik, baina behar duzu min, hori dekin jokatu. Azteko uh, eh, eh finalaz mintzatu entzin behar da, finalerdi usitu, hori segur da, joan den asten, erraiten zina okun jadanik, eh, bon, mesfidatzen zirela, ala ere bisintxo bilbautaz, baina forman senditzen zirela, ala zira, ere? Ba, ba, ba, oso konteniz, uh, uste dut hor, uh, uh, dimila maxe jurte honetan, uh, astean, zehar, oso, oso, uh, ongi, senditzen niz, eta um, pasten dira, eta uste dut nire fisika be, uh, mejoratzen eta uh, uste dut gauza hona da, eta mm, espero dut, eh, espero dut dena, dena ongi ateratuko dela enetzat uh, erdi nahiz eta uste dut uh, Bixentxo ere oso trenpan dela, beraz uste dut uh, izaiten aldera oso partida polit bat uh, bien artean, eta eta batukan kanen du xantza peioren kontra titulua jokatzea. E, Esperutu dut ni dela, baina e, bada berro doi tanto e, jokatzea entzien, eta ala, berda, berda oso ongi bili, edo zen gizaz e, hori dena e, pagatuko du ere e, binazkako txapelketarekin, e, zeren eta fite, fitea esiko da, beraz e, uste dut e, gauza hona dut da. Itz bat, eh, peiola jaldeta zain zuzen, bera baita finalista, altagia eh, gainitu du eh, joan denik handean daitzen, eh, ikusi duzu partida, entzendu zu zerbait? Ba, entzendu zuen iratian, uh, etxean baina nintzen, bat pausatzeko eta familian egoiteko, baina, uh, bera, ikusten du peiok, uh, be oso trempan eta orain uh, oso, oso, uh, oso dela buruz burukan, uh, Eh, disiplina horretan, uh, bi finale egiten dutu horretan, bat super bestea, bestea um, eta diaz ere finalan zen txapelketan, beraz uste dut, berarekin kondu uh, izango behar dugu uh, horretan. Bizikiuntza, kuraia hon desiratzen dizugu bat itia, eh, finalerdiarentzat uh, zuzenean, edatuko dugu, eh? gure ihatietan <laughs> ere bai, eh, mileskera. Ba, xantio, mileskera.